tukaba tugiye kurabira hamwe ibijyanye n'umwuga wo gukora ibirato na cyane cyane ibirato byo mu bwoko bw'amasandare mu rurimi bw'igifaransa turakubitira ku mugwa mukuru w'intara ya ruyigi aho dusanga abo bakora uyu mwuga wo gukora ibirato aho umuntu aribaza ati mbega uyu mwuga urafise akamaro ku basanzwe bawukora dukubitire ku mugwa mukuru w'intara ya Ruyigi nk'uko nari mpejeje kubibabwira aho abakora umwuga wo gukora ibirato batubwiye ico uyu mwuga ubamariye n'igituma batashimye kwicara ngo barere amaboko mu gihe bitakunze ko bashobora kubandanya amashuri baganira na Didier Niyonzima nsanzwe nkari umwuga nyene wo gukora ibirato wowe wabyigiye ibi twabyigiye mu gihe Eh, mwabyitse igihe kingana gute eh, twarize igihe kingana n'umwaka hama muvuyeyo mwaciye muza gutangura akazi hano mu ntara ya Rwigi ah, twabanje gukorera mu je nka je narakoreye ingozi ndava ingozi ndakorera mu yinga ndava mu yinga naza nina niwe wiyumviriye gute gutorana no mwuga wo gukora ibirato aya masandare byagenze gute dusanzwe tuzi ko benshi bazi ko bisanzwe biva hanze we byagenze gute bwa mbere narabanje nyene nkorera umuntu iruhande y'ibi byuma kumbure iyo y'imashini n'icyo kindi hari ibindi bikoresho mukenera eh, turakenera ibindi bikoresho nk'amapine ke n'aya a n'izo crepe ke n'izo urabona byo byo n'ibyo tuba turangura ahandi ntidushobora kubironka uvuze ko mubirangura ahandi kugira ngo bibashikire hano mu ruyigi mubikura he nk'ibyo tubirangurira i bujumbura ndabona umenga ariko ibintu bimeze nk'amapine y'imiduga byo byo bimeze gute eh, ibi byo byo n'amapine y'imiduga nyine ajya aba yaraheze n'iyo umuntu agura agakobora ndabona uri kumwe n'uwundi nawe witwa nde banyita renova nzabimana renova nawe usanzwe ukora ibirato yego nsanzwe ndabikora nkuriya n'ibintu by'isandari wowe wabyigiye navyigiye aho bita mu giheta wowe ko mbona umengo uracari muto mbega byagenze gute ngo uhitemo uno mwuga sinabonye nyene ivyishure vyanyankiyama barambwira muhira ati uragende wiga umwuga kubera ikinezana neza uno mwuga wo gukora ibirato apa n'umwuga wo kubaza canke uwundi wose uri wese nabonye umenga niwo wonyorohera bwawe n'umwuga woroshe usanzwe ntiworoshe ariko ubumenyi usanga woroshe wewe nawe ushoboye gukora iki ko mbona umenga hari ibiye amasandare y'abantu bakuze y'abana wowe ushoboye gukora iki nshoboye gukora ibintu vy'isandare ibirato navyo ndiko ndahendahenda mu kubimenya Alex hano mutubwiye ko musanzwe mukora amasandari ibirato mbega iyo mukoze aya masandari muca muyashora he eh, tutereka hanyene bakaza kugurira ngaha kuburyo tuba dufise umutahe w'utuntu dukeyi nta buryo tuba twoshora ahandi none intara ya ruyigi ni intara niniya mbega mubishora hano ku mugwa mukuru gusa canke hari indi mihingo y'intara mubijanamo oya nka twebwe tuguma twateretse ahanyene bakaza gutora ahanyene umenga murahomba kubera arabakiriya mudashobora gushikira ntirumva igituma tutabonamwe agahombo nuko dufise umutahe muto iyo dufise umutahe ukwiye tuba twariyaguye tukaba dufise n'ahantu tuza turabiforonisa tujanayo ko ku mpamvu z'umutahe muto niyo mpamvu uca tuguma dusanzwe tumenyere yuko ibirato nk'iya masandare turiko turabona hano kenshi abantu abarundi usanga bibaza yuko ari nk'amwe bakorera muri Kenya canke za Uganda mbega muge abantu iyo bariko barabaraba nk'iki urabona gikozwe neza ntibava bibaza ni kumbure nivyo mwakuyanze kenshi na kenshi ibi bikoresho dukoresha bikunda gupfa hari igihe bica bishika rero kigapfa utaregeranya amahera yo kuba wogura ikindi nk'uwo mwanya ucubura kwamye uca ahantu wakingura hano ukagura ikindi gaca uyarondera uyarose ugaca usubiza nk'iyo dinamo kumwe ikoreshwa n'umuriro umuriro murawuronka mu manya ukwiriye umuriro nk'ubu ubuhoho n'induru nk'uno munsi ntubone uriho ngaho umuriro ntawe dukunda kuronka kandi ibyo bituma rero duca dukwama ku mafaranga kenshi na kenshi nk'ubu umuriro bakunze kuduha nko mu masaha yo kuva nka cumi n'imwe saa yine n'inusu bakaba barawutwaye nk'aha naho nk'ubu ko bawuduhaye nk'ubu mu gitondo nk'ubu nka saa cyenda uzoba ugiye rero nk'utu tuntu bakataguye umengo n'utugozi dutatu tune uri kurashira ku ikoro twono twiki niyo mpamvu twaciye tubuhirira zina ryo kuvuga ngo ni ubunyakenya benshi n'iryo zina nyine babuzi ko bazi ko ari ubunyakenya mu gihe abaguzi bo bamenyereye kuba bashorera abavuye kurangura ibirato bivuye mu bihugu bya Kenya na Uganda bamwe mu bashoboye gushorera ibirato abo babikora baratubwira igituma babiguze ndabibashoreye kubera mbona nabikunze kandi sitoshe wanajitahidi kutengeneza viatu vyenyewe abo bakora ibirato byo mu bwoko bw'amasandare bahamagarira ugwaruka kujijuka kugira gwiga imyuga nk'ugwaruka gwishi nuko bamwe bamwe ugwaruka ruba rwararemajwe n'irigara naho umubwira kuza kwicara impande yawe ngo umwigishe ibintu nk'ibi ntabyemera ariko benshi bojijuka bakiga utuntu tw'imyuga kuko nk'abantu biba byarananiye ko twiga urumva utize umwuga bica bikunanira ukuntu ubuzima baba bukunaniye kugira ngo umuntu amenye uno mwuga wo gukora ibi birato by'ubwoko bw'amasandare bimufatanye we nka wumugishije byamufata nk'inkingo kingana gute urumva nk'aha ikintu yokora yobanza akicara ahantu akazararaba guko nka twebwe urabona aha tuba dukora ibintu byinshi kuko nk'ubu nubwo twijishira ibi byose ukamenya nk'ukuntu uba utera isemere y'ikirato nk'uku gukura abona biba bisaba nyine kuyitera iregeye hamwe ntipinge ahandi ngo igende isumbanye urajya ahantu ukicara uzi uraraba nk'umwaka nyine uzi urakora duke dukurama nk'ikirato hariho nk'ikirato umuntu aba yarataye ukagitora ukacigira ko nk'ugutera isemeri ukaraba kuyitera neza hanyuma ukazogera gutera iyo umukiriya warabonye ukuntu nyine uba uri kuragera ku rwego uba uri kuragera ko kuyitera uri kuragereranya kugira ngo umuntu ashobore kuno mwuga ashobore no kwitunga ugaruka nka wewe mugenzi wawe aca ababikora ubona nawe ugacuza uraraba uri umuntu akoze icyo umenya ukuntu ubikora alex wowe muri kazoza muri kano kazi kanyu kugira ngo mushobore kurushirizaho kuronka kwitunga mbega mufite imigambi yayo ah, nka nyine turaharura ko umuntu agiye araronka amafaranga yaca agura nk'iyindi mashini agashyira ahantu akagura n'iyi dinamo agashyira ahantu kugira ngo nkaha ah, birashika urumva nk'ubu utubaye twabirose nk'uyu agaceje ahandi tugahiga umukozi abakozi kuko heshi baca babukunda heshi barabukunda ariko rero nk'aho nibaza ko ubu bukorerwa mu ntara nyinshi ubu tungutunganirwe burundu Mama, Mama, şöyle bir şöyle bir Entschuldigung, Mama. Was bir Tungur? ndabibutsa ko ikiganiro mubandanya mwumviriza ari tungu tungane igwe Burundi aho turiko tuganira ku bijyanye n'umwuga wo gukora ibirato byo mu bwoko bw'amasandare ku bakora uwo mwuga ku mugwa mukuru w'intara ya Ruyigi buramatari w'intara ya Ruyigi Hassan Abdara avuga ko bahimirije abanyagihugu kugira biyungunganye baronke icyo bakora maze iyo ntara yisununure kuko bagiye mu mashirahamwe batanga amatagisi komini katorera koyoko aganira ku telefone na Marie Claire Kazeneza yuko abenegihugu badashobora kubaho bariza amaboko niho twagize amahimiriza menshi cyane kugira ngo umunyagihugu wese aronke icyo akora ni muri iyo ntumbero rero twaciye tubona amashyirahamwe akora ibirato cyane cyane isandari hamwe n'ibindi kugira ngo abanyaruhigi bashobore kwiyungunganya kugira ngo umunyaruhigi wese aronke icyo akora abo rero bakora ibirato barashobora barinziriza amatagise komune bagafasha n'abenegihugu kugenda bambaye ibirato kugira ngo hariho indwara nk'amasuna bafata abantu bagenda n'ibindi n'ibirenge kugira ngo ntibashobore kurwara muravuze yuko hari ikintu kinini yavyinjiriza komine na cane cane ko bariha amatagisi eh, abo bantu mbega bobo birashoboka ko boteza imbere imiryango yabo bivuye muri uko gukora ivyo birato umuryango wuye nushobora gutera imbere ariko aradandaza umuryango wiwe uratera imbere uraronka ico fungura hamwe n'ababanyi bakaronka ico bafungura nabo nyene adandaje araje kubashorera eh, ibifungurwa hamwe n'intara yose ndumva na komini kabonera koyoko kuko biri muri muri bwa buzi butanga akazi nkamwe bwiye murongo y'intara abo bantu kugira mu batera intege mubafasha nko mu bwahe buryo Eh, kugira ngo dufashe abenegihugu bato bato ubu twaragiye umugambi mu ntara nimvukira kugira ngo dushinge agashyirahamwe ko kuziganya no kuguranana kugira ngo abenegihugu batoya bashoboye kuronka ingurane itavuna nk'ishyirahamwe ryacu mu ntara ryitwa ishyirahamwe ryo kuziganya no kuguranana igege isununure nawe abenegihugu bato bato barashobora kuja gusaba amafaranga kuva ku bihumbi icumi gushika ku bihumbi ijana n'amajana abiri mugabo bari mu mugwi kugira ngo bashobore kwiyungunganya turabe abanyagihugu ko tworonka icyo dufungura tugatera imbere uno musi hariho abandi banyagihugu bo bashobora kuba bavuga yuko batakazi bafise bashomereye abo nabo badafise akazi abo bakiri ko barakarondera bo mubahimirije gute nk'usanzwe arongoye iyo ntara ya ruyigi eh, ubu naho tugomba dutangure umwuga wo kurima na cyane cyane intara ya ruyigi ko dufise aho dushobora kurima nawo nyine n'umwuga turimye ibigazi imyumbati ibiyoba n'ibindi amezi atatu tutaheze turashobora kwimbura nta muntu ashobora kuvuga yuko eh, yabuze akazi akora naho aba yarahejeje amashuri ntibibuza yuko aja kwiga iyo myuga kugira ngo yiteze imbere cyangwa ari ukorora no kurima kuko nta muntu ashobora kubura inkoko imwe cyangwa inkoko zibiri cyangwa n'ibindi kugira ngo ashobore gutera imbere